Exercise B, Fanmi Ogis la, Answer the following questions referring to the famitry above, Youn. Konben pitit Jak ak Lamèsi genyen? Yo gen twa pitit. 2. Konbe gason yo genyen? Yo gen 2 gason. 3. Konbe pitit fi yo genyen? Yo gen yon pitit fi. Yo gen yon nyès. 8, Konben neve yo genyen? Yo gen de neve.